раздел чавёрты. Патаемнымі дарогамі нябачнымі сцежкамі папаўзлі па мястэчку чуткі. Дні праз тры пасля таго, як Сергей прынёс на віну пра савецкае наступленне, у будку завітаў шнапсу як і заўжды ён гаваркі рухавы амаль без бароды яго з рэдкімі валасінкамі рудой шчаціны твар гары цікаўнасцю сям'я вячэрала добры дзень хлеб ды соль <laughs> дзякаваць богу «Э, сядайце з намі ой э, сам толькі ад стола маці выцерла фартухом табуретку каб даць госцю сесці а возьми э, гаспадыня <laughs> у юноў трохі прынёс у вялікі пост трэба есці рыбу <laughs> хоць у яны можа і не рыба кажуць яны радня вужам чым вам аддзячым дядзька так вы спрыяеце ай кінь ты маладзіца палічымся каб толькі жывы былі Дзе ты налавіў іх спытаў бацька. Здаецца <laughs> ж, і балот няма пасушылі ўсе, знойдзеш, а, аднак. Балоты бальшавікі пасушылі. Я ж на возеро хаджу. Там яшчэ трохі можна ўзяць рыбы. Толькі ведаеце, што людзі. Штаб шнапс знізіў голас да шэпту. Неспакойна ў лесе, страляюць, бухаюць, як добра прыслухаешся. Недзе кажуць, цэлая наша армія прорвалася з гарматамі з танкамі. Гаворка ідзе, што пагналі немца ад Масквы, Каеюць яны, сукракамі бяруцца. А просто подбирай навоз як дровы. По мястэчку брындаюць гэтыя наши немцы, кажухі і валенцы ім давай. На помач маўляў нямецкаму фронту, А? Хавайце, калі што добра ёсць у хаце, могуць і да вас прывалакціся. Ой, што яшчэ будзе? Усё можа быць, пацвердзіў бацькам зімачку дало добрую до нашага морозу ім цяжка прывыкаць а нашим хіба лёгка промовіла маці Боже ж мой Боже душа баліць як подумаешь что недзе на полі на такім морозе чалавек наш чалавек да ўсяго прывычны сказаў шнапс возьми ты тогого сібірака дык яму твой мороз не пачым яны не шманаю цяжка прыйдзецца немцу фронт трымаць а ты чаго ён лес не возьму розум Росію захацеў у ахапку схапіць колькі той германії пераплюнуть можно перешчыкнуть расіш а конца і краю няма тэхнікай хацеў узять заўважыў бацька маўляў твоя россия драўляная саламяная а моя германія каменная машины ў ёй здаўна стукну по россии и рассыплятся. <coughs> Ну, <coughs> стукнуть то ён стукнул, аж у вушах зазвенела. Толькі, мабыць, і ў самога асечка, калі кажухі сабірае. А з палоннымі што робіць, умяшалася маці, Не хрысці немцы ці што? Не чувана было, каб так здзекавацца з народа, страляюць голадам, холадам мораць. Папомняць людзі немца. Бацька ўстаў і прыпаліў ад вугаля самакрутку. Цяпер, калі б хто і хацеў, то ў палон не палезе. Пакаштавалі, які, смак. Кажуць, нібыта і папы заклікаюць біць немца. А што ты думаеш? Гора яно ўсяму навучыць. Гітлер нібыта попрасіў замірэння. Няхай вам, маўляў, ваша Росія, мне моя Германія, только мяне не чапайце, дайте паціху выбрацца. Бацько пярэчыць не пойдуць наши на замірэнне. Столькі немец шкоды нарабіў, людзей паклаў колькі. Міця ўслухоўваецца ў гаворку старэйшых на гэты раз не ўмешваючыся ў яе, і душа яго поўніцца радасцю. Прайшло ўсяго некалькі месяцаў, як з'явіліся немцы, але сам тоны настрой гаворкі пра вайну, рашуча перамяніўся. Раней ва ўсім, што расказвалася пра немцаў, адчувальнай была прымес страху. Немцы ўяўляліся нязломнай жалезнай сілай, якая сунецца з чужога незнаёмага захаду і ўсё ломіць крышыць на шляху. Можа, гэта быў страх перад невядомасцю, перад тварам крушэння, ломкі ўсяго прывычнага, даўно ўсталяванага. Тады перад з'яўленнем немцаў шмат хто ў душы і ў слых лаяў наших за тое, што адступаюць, пакідаюць народ на пакуты здзек. То было вострае пачуццё, якому цяжка даць назву. Калі немцы прыйшлі, сталыя дзядзькі зноў лаялі наших. Цяпер ужо за другое. Спаміналіся ўсе недарэчныя выпадкі да ваеннага жыцця. Мітю абурала такая гаворка. Яму здавалася дробязнай, нікчэмнай, ён здзіўляўся, чаму сталыя разумныя людзі не бачаць самага галоўнага. Прыйшлі немцы, і гэта бяда тут як на пажары не прыходзіцца шукаць вінаватага. Але з такімі, як міця не лічыліся, з іх посмейваліся. Зрэшты, і сам ён разумеў, што не ва ўсім мае рацыю. Міця верыў. Паны ніколі не вернуцца. Мы навярнуліся хадзілі по мястэчку ў жывым вобліку нямецкіх солдат, якія пляваць хацелі на ўсё тое, у што ён верыў. Слово таварыш дарагое блізка знікла, трэба гаварыць пан. Меця не раз лавіў сябе на думцы, што старэйшыя, глядзець на жыццё прасцей інакш, чым ён успамінаў рамонтнікаў, іх уздыхі і сумныя вочы ў першыя месяцы войны. Што думаюць цяпер гэтыя спакойныя добрыя дзядзькі? У што вераць, Нато спадзяюцца? Шнапс падаўся да хаты, услед за ім выйшаў на пераезд міце. Занесеная снегам ледь прыкметная сярод роўня дзепалёў ляжыць чыгунка. Чарнее лес і лёгкай сінню ў светлым змроку ночы аддае снег. Доўгай паласой чарнее мястэчка на курганку сосна. Дыхнули вятры, яна трасла галіны ад снегу, распрастала іх у голлі шуміць ветер. Яшчэ нядаўна ў вокнах местачковых хат мельгацелі цьмяныя ганькі капцілак, каменкоў, а школа зыркала электрычнымі агнямі. Немцы нічога не баяліся і адкрыта гэта паказвалі. Цяпер маскіроўка. Не прылетаў, и не скинув бомбы ніводны савецкі самолет, але ўсё одно маскіроўка. Многае на свеце перамянілася. Міця глядзіць на лес, маўклівы, зацяты. Ён хавае ў сабе штосьці патаемнае, шматзначнае, под навісю хвой, на снезе не выснуюць, асцярожныя цені. Мцю здаецца вось-вось вылецяць з лесу імклівыя коннікі. У руках іх асветленыя месяцам бліснуць шаблій, конікі кінуцца на мястэчка і ўсё скончыцца. Назаўтра міця перш чым падацца да лобіка прайшоўся па вуліцах. Хацелася пабыць аднаму, паглядзець, ці змянілася што-небудзь у мястэчку. Прамчаліся запражаныя парай коней сані, На іх сядзяць трое паліцаяў, трымаючы ў руках вінтоўкі. Чацвёрты стаіць у перадку на каленях, сцёбае пугай з макрэлых коней, паліцаі некуды спяшаюцца. Перад школай ля ўвахода, які крыш-накрыж забіт дошкамі, тупае немец вартавы. Нават па зімовым часе выгляд мае надзвычай няўклюдны. Кажух нацягнуты паўзверх шыняля, горбіцца на спіне. На боты надзеты вялізныя саламяныя чуні, павязаныя хусткай галава, з насунутай на вушы пілоткай, робіць немца падобным на старую разлезлую бабу. Тое, што вартавы ахоўвае нікому не патрэбны забіты ўваход, сапраўдны з двара. І тое, што ён не саромеецца не геглага свайго выгляду, узрадавала міцю. Праехалі другія сані з паліцаямі, ля клуба ўзбуджана размаўляюць немцы. Для пошты міця сутыкнуўся з сюзанай. Сустрэча нечаканая, з таго дня як сюзана была ў лобіка ён недобра пра яе думу разгубіўшыся меця павітаўся і хацеў прайсці міма але сюзана запыніла яго сваіх не пазнаеш пазнаю чаму ж як жывеш что новага на сюзане то Цёплая з вавёрчанай футры жакетка, ногі ў белых мяккіх валёнках, на галаве пушыстая вязаная хустка, з-пад якой выбіваецца пасмачка русявых валасоў. Каранутыя морозам шчокі злёгку пунцавеюць, шэрыя вочы вясёлыя. Чого стаім, холодна, давай пройдемся, прапанавала Сюзана. Яны прайшлі з канца ў канец сквера і зноў спыніліся наши вернутся митя скажи ты ж такі разумна адразу знікла ўся яго надуманая знявага да сюзаны адчуваў сябе нясмелым мізэрным і як бы вінаватым перад ёю Прыйшло тое самае пачуццё, якое заўсёды ахоплівала міцю раней, калі сустракаўся з сюзанай. Масквы немцы не ўзялі. Нашы наступаюць. Ёсць чуткім. Прарваліся савецкія танкі. Я так баюся, кажуць, будуць перапісваць моладзь, павязуць у Геррманію, што тады рабіць міця яна нагадвала маленькую птушку. Дома міця доўга не мог супакоіцца. Думкі пра сюзану ладна агарнулі душу. Як і тады летам ён проста не мог пра яе не думаць. Вечарам, калі ўсе паляглі спаць, дастаў сундучка сшытак з вершамі запаліў каганец прысеў ля стола у шытку некалькі вершаў прысвечаных сюзане. Ён перачытаў той, які самому найболей падабаўся. Вечар сіні, вясновы, пастель выслаў начы. Я шукаў табе слова, Ён шаптаў помаўчы. Ціш плыла над зямлёю стома шумнага дня, Нарыняла вясною і табой цішыня. Было толькі нас двое на ўвесь сіні сусвет. Вечар клікаў з сабою, Вечар, дзіўны паэт. Месяц срэбны двурогі нам свяціў, як усім. Вечар выслаў пад ногі табе звонкі кілім. Ты ішла той дарогай, Я чуў кожны твой крок, Неспазнанай трывогай вабіў стояны змрок. Міця добра памятае той вясновы вечар, якім навеяны верш. Было гэта летась у сукавіку, перад тым, як ён занёс заяву дырэктару наконт экзаменаў за девяты клас. Ужо выйшаў падручнік па гісторыі ССР, але яго меў толькі выкладчык яшчэ один экземпляр быў у бібліятэцы і міця хадзіў туды вучыць гісторыю сядзеў у пустым натопленым зальчыку небеленым з чыстымі сасновымі сценамі якія пахлі смалой других наведвальнікаў не было і міця адзін карыстаўся падручнікам прымошчваўся лякна за якім сінеў надвячорак чытаў кнігу з самага пачатку, новая нікім акрамя яго нечытаная, яна прыемна шасцела. Выйшаў на ганак і ўбачыў сюзану. Яна ішла праз сквер, і пад яе нагамі ля чутна патрэскаў вячэрні лядок. Яго сюзана не бачыла ішла павольна задуменная. І раптам я начуў радасць ад таго, што поўніцца надвячоркавай сінню скверык з рэдкімі чорнымі дрэўцамі хрупасціць пад нагамі кволая наледь, што можа упасці са страхі зазвінець як шкляны празрысты ледяны капеш. Быў ён, была Сюзана. І тое, што яна яго не бачыла, не думала пра яго, нічога не азначала. Яна была на свеце, і гэтага аднаго было дастаткова, каб ён радаваўся таму, што навакол. Цяпер Меце перачытаў верш. І яму не спадабалася напісанае не ставала самага галоўнага, што пролягло між ім і сюзанай, без чаго ён проста не меў права пра яе думаць. Тады, калі ён пісаў верш яму было 16, цяпер 17. І на таго 16гадовага ён глядзіць як бы звысока, з выглядам трохі сумнай, трохі насмешлівай перавагі, схіліўшыся над сталом, Міця таропка стаў пісаць. Не ведаў, навошта піша, нікому не збіраўся верша паказваць, але іначай не мог. О радзіма моя, без канца і без краю, Я твой сын, я твой дом, я цябе зберагу. Жыць табой, жыць з табой аднаго я жадаю, быць чужым, не тваім не хачу, не могуу.